Jean-Jacques Prévende et Egunon. Beraz, zurekin erpondu bat eginen dugu pixka bat, eh, nuzte ekilili kooperatifa zertan den, instante eh, ekililia edo eguzkilorea ere deitzen dena, eh, bildu behar delarik. Bon, ara, urte astapene untan, edo sartze astapene untan, zer egan ekililiari buruz, omen ez dela aine gesa Euskal Herrian eguzkilorea landatzea, ereitea eta ba, biltzea bo, haina erresa ez, uh, frango erresa da, eh, bon, hartua bezala da, uh, lekian ezartzeko kasik berre armesekin ari gira, edo udalatuz uh, lurrein lantzeko, uh, ber uh, prepatzeko ere berdin eta lantzeko edo ere iteko ere ari gira. Edo erran behar da, bon, iguzki lorea bon, unkari kitio berdu, ez du urtatzeik, eta urte bezala, urte idorra izan bita, eh, eguzki lorea urrango untza eh, eh, azida eta iduriz errekolta una izanen da. No, noiz hasiko zirezte biltzen, hain txusen? Be, boai, lehenak prez dila hor, bon, goizik egina izan adienak, hor, apilia inerditan, hor, ere inadienak, horiek dina dila guai lehen demua edegetan, uh, eh, kasik, eh, bon, hun eh, izain dira biltzeko. Ados, behar badap kokatzeko berriz ere, eh, naiz eta erregularki eta berrik ere uh, goiz berri saioan izan zirezten, uh, nuzteki bai. lili kooperatifa hau noiztik eta norrekin osatua den? Ebe, nuzteki lili sortia da 2000 eta hamarrean, uh, bagintuen uh, hamar bat laborari, hemengoak amiku zen bazituen uh, kalderdian eta bihar noan. Uh, denek egiten ginuen uh, uh, andanatek uh, turtoain egiteko ginuen, uh, nare hori uh, entxatu, turtoa hori ez du eusteik ez da kooperatifa horietan, eta bestaletik hori goa gure traktoretan ibiltzen ginuen eta huartu girafite origoa sobera bagin nuela, etxetan eta enplatzeko, ordean eh, baginen uh, eh, oportunatute bat eh, hor bizi bizigarbea sendikatean sartzeko eta haer saltzeko kabionen uh, hek uh, erregelu gisa Eta ordean berri nuen uh, zeit baka zeit plantatu, kooperatifa, o GIE edo zeit, eta guk hautatu dugu kooperatifa bat eh, muntatzia. Alde batetik uh, eh, uh, eh, Ernesen eosteko eta bestaldetik xaltzeko gure moskina, jena Hala, erre gai gisa, beraz, eh, saltzen duzue, aipatu duzu bizi garbia sindikata, eh, baina nukan duzue ere um, itxasuntzi, bi itxasuntzirekin lan egiteko parada, laguntza bati esker, beraz, ez horret untsa izenak, ustut, nahikari eta lapurdi itxasuntzietan erre proposatzen zinutela, zertan da hori? Ebe uh, horiekin hilu urtez uh, eh, proietu ba-, oh, bat zen, Europako proietu bat, hilu urtez uh, eh, aizangila hekin, aurten ere uh, astapenetik uh, bimila pintasaldu dugu, hori laguntza bat zen, uh, e, kontxerio horretik, uh, itxasuntzi hori bimotur berri hau kontuzte, bat zen laguntza estudiainako, Institut Francais de Jules Vegetal egindu estudio hori, eta geo laguntza horigo eh, eh, eh, uh, horren pagatzeko. Erran behar da, itxasuntziek ben uh, gazolea argun merkeutela eta horren laguntza ere bazen uh, pagatzeko horigoa. Horian hiru urte izan gira, bon, ez dute kantitate handik empleatu, gena bon, beti bitzikat, baina boi laguntza ez Oden ekonomikoki, henako ez da interesgarri, eta mementoan, eh, bon, proietu hori gelditia da, itxasuntziek, eh, bon, gazoia, ben gazoiekin eh, ibiltzen dira, eta mementoan ez dugu gehiago saltzen hori uh, goa, horten ba, erren behar da, basasun hontan uh, gazoia ere argunt uh, merkatu dela, oda, difentzia sobera handia da, boi, uh, gure hori goekin hartzeko. Ara, e ekililiak ezin dio konkurentzia egin azkenean e, erregai e, tradizionalari e, e gazoilari. Hori komplikatia da zuentzat ahangura bat da edo nola? Ba, komplikatia da, bon, aurten, bon, honen bezala ba, merkatu da, bon, egu, eta guk ideia ginuen uh, aspalditik hori uh, gori, bon, uh, espazen Eh, traktoretan, o itxasuntzetan, o kamionetan nepatzen al, uh, eh, xaltzeko oligo gizaz, uh, eh, uh, ziateko oligo gizaz xaltzia, uh, buai uh, hortan asiagila, bon, ez da errez, berri da merkatiak uh, atzeman, asiagilo uh, liseoekin, asiagila kolegioekin, asiagila ostatiegin, mena piskanaka, pistanaka, Bon, uh, hortan txartiagila, e, bon, errege ilu gija, dugu berdugu merkatu hori atxiki, inaraz, bidugu eh, hori uh, txaltzeko, no? E, mementuan, eh, bon, jateko hori guain eh, txaltzeko, denen txaltzeko ez dugu uh, iten ahal. Ba, duzu, soberakina baduzuela oraino? Bara, soberakina, bon, urte guziez, hogei, eh, hoita amar, ganez, eh, eh, berroi mila pinta hartio ukaitean dugu. Dependitzen du, ze urte izanen den. Bina, hori urte batetik bestat, jatiko hori goa bezala, saltzen ahal. Boi, hasiak ila, bon, frango plantian, eh, liseoak eta kolizuak, kasik, departamentukoak denak ikusia ditugu, denek ukana ute gure hori ben eh, sukaldetan uh, eh, eta guaia igila berriz hekin eh, harremenetan ikusteko nola sartzen gen, nola saltzen dugun gure horigoa. Horrek eran nahi du, auto hori egin duzuela edo lehen esten duzuela oraiko kozinako oligoa, ez eta erregaia edo segituko duzuela ere bizigarbiarekin eman dezagun erregaia? Mementuan, bon, segitiko dugu, bon, bizigarbia sendikatekin badugu ono kontratea, bon, erran eh, behar da, bon, hori guare eh, bat dugura ono xaskotik, eta bon, hori ego no, ez gila ono, ahra esprez, denen txaltzeko, eh, jateko hori gorija. Ez uh, da errez, bon, xagira bat dugu ere uh, magazina zumeitetan ezarrik xaltzen, bat dira danape, bat dira garrastin, bat dira maulen, utiletan xaltzeko, Bena, bon, uh, pixkanaka, pixkanaka, uh, gure prospekzionain egiten, bena luze da, ez da orte batez egiten ara horiek oro, berda denbora hartu, unsa egiteko, uste dugu entik, eh, bon, urte palaten murean, berda, eh, bon, kaxik eh, dena edo andana parte andanat, xaltzia Horrek jan nahi du, ez zuzuela baita ezpada kooperatifan eh, eh, ekilili ekoizle gehiagorik eh, hartuko. Pentsatzen dut adibidez, bon, lorberri kooperatifak mugatu ditu aurten azitako hartuen ere muak, ereiteko ere muak, batzuek behar bat pentsatu dute ekililia emaitea. Haueri, hartuko duzue edo ez da emaiten duzue? Be, mementoan ez, ez dugu, bon badaik eh, ukan uh, berriz, eh, laborari berriz jatzuin hartzeko, me, bon, biga orten sartu dira, bon, uh, ez gila hetxiak, eh, gug prez gila hen hartzeko, bon, ez bada uh, jateko origoa gija saltzen ahal, badugu ono beste ideia batzu, bon, bihar nuan uh, dute hori, uh, ariman uh, horiek, berba, eta erre Eh, berko dugu eh, herbuz itzuli, ikusteko eh, badenez besteik uh, interesatizena guri eusteko hori gori. Ara, gero, ara ere, abantaila bat da edo kalitate bat da zuentzat emengo eki lilia proposatzea horrek erakartzen ditu kontsumitzaileak ala ere begionez hartzen dute produktua? Aba, ah, ba, ba begionez hartzen dute, bon, erramer da, hemen izkoa edo edo biharnoan ez dela Horako oligoik, eh, eusten duzun eh, oligoa, eh, ez du guztuik, guria bat du guztia, eh, kusinerek denek ertan dute guztu una eta nahi utela guekin lalanean ari, ba, ba dute beste problematzu, erran eskoretan, budgeta, budjeta, ez dela animaria, eh, horrean... Bon, eta gio partikulera ke, bon, berda e, e, zautarazi. E, bon, magazinetan badira, ben, abo, denek ez dakite, ono, e, e, gure origoa, badu gura, guk proposatzeko, er, eh, origo hori. bon, berba publizitate gehiago berko dugu egin. Ben, bon, ba, hori zanen da, bon, hamar bat laborari gila, badugu etxen ebeste egiteko, jorren hartako, Eh, pixkanaka, bizkanaka, hariko gila, eta hori hori biuduz. Hara, urratxka, beraz, erraiten duzun bai, bezala. Bai, bai. Itz bat, ala ere, eh, presioa, zerran duzu ostioan eh, erregaiarekin, gazoilarekin konkurentzia ezin duzuela egin. pentsatzen dut ere, laborantza mailan biziden krisiari, eta laborariak mobilizatu dira azkar udauntan. zuentzat, presioak behititzea zaila da? Eh, bai, bon, eh, guk uh, gure uh, kasik dena etxen enplatzen dugu alde bat eta turtua, ora ez dugu turtua erosteik, uh, tortua turtua, kanpoko turtua beti goitia idela, eta bestaldetik hori uh, gori untzabari atzean mara jateko hori gori ja, agerita guk marja ona eginen dula, eguzki lore eginez. Me hartako, bon, uh, uh, hoita amar berroi hektara egiten dugu, kooperatifan. Uh, bon, uh, turtoa inako ez da problemaik, eurzia atzemaiten da. Uh, Arzaniek eta biziki uh, galditen dute uh, turto hori. Baina, no, bo, oligo horren uh, despeitzia, berba, uh, beste euh, urte horretan, problema izan da, ez bada jateko oligoa uh, Eh, gisa dena saltzen ahal, berba problema dizain da, mena hori hartako berdugo no lan egin, hori buz. Eh, justuki, eh? zuen oligoa pixkat garistiago da edo ez, komertxuetan atxemaiten alden eh, kalitateko beste oligo bat bezain bezalako presioan da? Bo, erran behar da, oligo, justil hori oligoetan badela presi guzietan. Uh, kario xau da, me difentzia hori uh, egiten da eh, kalitatezko oligoa dela uh, eusten badu uh, emazte batek friten egiteko badira spezial frituk horiek diak kario dira eta guk badugu urigo bat uh, iziki uh, izari ontsa duten dena frituzetan eta uh, apoprez berpresioan horrean gole horigoak egitean dute azizonamendia, egitean dute friturak, eta hartako difentzia, bon, pixkat uh, hau da, mena jo kalitatetean uh, eh, atzemaiten da difentzia hori. Hala, ezagutaraztea da beste eh, lanik handien azkenean, eh? Hala, hala, hartako egila proposatzen uh, magazin batzutan, bon, dana plen bada poen ver magazinean, garrazin bada CLPB, alimentazion parriz onena, Eh, magazinetan, uh, maurene bada uh, mendiko magazinan, aldurene beraut magazinan, uh, pauene emaiz magazinan badira, eta baiunane fitesko izanena magazine bat, magazine batetan gure hori Uh, Emeki, emeki, jendeak ikustekin gure goa, entzatzen maute, bakit, bon, uh, hona atzemen dutela eta berriz egin dela E, supermerkatuetan atxeman daiteke edo ez da zuen helburua ere supermerkatuetan? Helburua bai, izan gira bon, hemen uh, eh, iziritzen hor intermarxen ikusten. Eh, bon, hor bada beste problema bat, behar da kod bar bat ezarri buteietan, hor dien hor haigila pentsaketa uh, kod bar horiek nora uh, berdean ezarri. Eta bon, ena interesatea dila, ados dila guri hartzeko horigua eta ezartzeko uh, ben magazinetan. Mm Beraz, eh, ala baliteke, eh? komertxio handietan ere, atxemaitia ekin... Ba, ba, ba, bon. Gio, eh, bon, eh, dezemartxa horiek, ba, odugono desmarchan ananadi egiteko, bon, ostatu er buruz, tretor treter hori buruz, bon, hori denbora galdet giten du, horian meki-meki uh, ikusiko du, dugu. Untsa da, bat duzielan, beraz, kura jaon, desiratuko dizuegu, eh, Jean-Jacques Prebende. Bai, jesker. Eta mil esker gure galdere jeran zuteagatik. Bai, jesker zuri.